artistikoa, ene idurizaut beti pixka bat politikoa dela. Jokin irungarai. E, eh, politikoa gana ibeitu, zentzu zabalian, zeta egiten dugun guzia nahi behitugu ah, partekatu. Eta jendeekin partekatzen duzunetik politikoan zira pixka bat, zenta jenda artean behitzira. Normal da, beti izan da, eh, beti izan gira, e, artistak beti hor gira, eh? Ba bai, egiazki e, e, erdi antzia nuen, beti gure bizimodu hontan. Ruper Ordorika. Baina eh, hori, egun eh, beste nola baitean induan, da horroitu naiz, da etorri naiz, gogotik zen eta bakizu. Hainbeste lagun baitut hemen, da behintzat azaltzea, agertzea, agertzea gure laguntza handie, eh, behar bezain handia den, baina ben, beti hor, herri beti izan da hor, eta gure bai. Amin Austin Alkata. segira bat, da, eta, eta importantea, eta sustut pentsatuz, bai, bai presoen eh, kasua behar dugula trenkatu, eta lehen ateratu, ba, ez bakarrik eri direnak, baina, horiek, bai, normala elitaik bai, eh, kanpoan izaitza, baina, bestiak ere emek emeki, eta, bide politiko batzuetara pasatzeko, eta, bala. Beti mega ez Joan gaite zen pozartzera Abenduaren bederatzian helburu bat osatzera Eta berandu baino lehenago elburua ospatzera Nik uste beharko da, beharko dela, dena beharko dela, aurrera egiteko baina badela hemen eh, bizipoz bat eta egin nahi bat eta, bueno, maialen lugan biu. Herri batek eh, badu bere hizkuntza ba, funtsean nire ustez, eta gero badu bere mundu, kultur munduak osatzen duen mundu ba, simboliko, emozional eta eh, sortzaile hori ez da, arteari eta edartasunari dagokion eh, mundu hori, eta nik uste hori behar duela edo zinerrik, eta bueno, gu ere zuzenean edo zeharka hortan gira ez Gustatzen asia botak, Horretako, erran gabezuan, berginila parte hartu egun hortan. Paskali naire. Eta nahi ginen, eh, ara, gukere, ahal xumeekin zeite kaji gaurko egunari, eta, ara. Eta Katalunia goguan gainerat. Ba, nola zez, eh? eh ari ginen, eh, han gertatzen den guziarekin ez ginela egoiten ala aipatu gai. Eta beraz pentsatia ginen e, eh, Luis Laken lestaka, xaberletein itzulpenarekin kantatzea gau joan. Jendiarekin kantatu, jendiak ere kantatu du gurekin, hori eh, ara konten ginen bai. Rest paisen kantatzeko? Ba, zendako ez, bai ba. <laughs> ara nik asteko hainiz eh, gogoetatzen, menturaz joiteko arano bai. Parisen espedutu da inandugula dugula bat animalia, animalia.